Onlardan da, onlardan da biri fahiş işler nə zahirdə görsənən, nə batında işitlik və həmçinin günah və s. ona bənzər günahlar və həmçinin dəlilsiz, sübutsuz Allah şəhid qoşmaq. Hamısı Allah subhanətələ onlar, onlar var ismi işledidir və Allah'a, Allahın adından və ya Allaha yalan danışmaq. Allahın adından. Yalan danışmaq, bir-bir danışmaq. Həmçinin Peyyambər sallallahu Allah subhanətələ. Həmçinin Allah subhanətələ buyurur ki, əgər elmin yoxdursa o məsələdə sən dayanma, o məsələyə qarışma. Və sən cavab edəcəksən ona görə. Allah subhanətələ buyurur, وَلَا تَقْبُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا İsra surəsi 36-cı ayə. Yəni, sən elmin bir şeydə yoxsa o məsələdə dayanma. Çünki qulaq, göz və qəlb, onlar hamısı qiyamət günü soruşulacaq. Onlar şahidət edəcəklər, danışacaqlar. Və həmçinin buna bənzər ayələr və hədislər çoxdur möhtərəm sanallar. Bunlar hamısı göstərir ki, insan bir söz deyəndə geri sözün fikir verə, xüsusən dini məsələlərdə, xüsusən əgər o hökmdürsə və ya fəsvadırsa, ona görə fikir verə və ehtiyatlı olan. Ona görə Allah s.ə.q. buyurur ki, alimlərdən soruşun. Çünki alimlər bilirlər ona görə. Ona görə Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, alimlərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem varisləri hürmət verir. Çünki Peyğəmbər salıqdan buyurur ki, alimlər, e, Peyğəmbərlər iman deyxan qoymur. Nə qoyub? Ya hikmətdir, ya elmdir və s. Və ona görə alimlər o paydan götürürlər. Ona görə tövsiyə olunur ki, alimlərdən soruşmaq, alimlərə baxmaq. Biz baxırıq bunu sələfin həyatından. Sələfin həyatından fikir versək, onlar özləri fətva əhlindən görməzdirlər, o əhlindən görməzdirlər. Hətta insan o, o vaxt görərdilər ki, hətta o insan necə, necə növ elmə malik olsun. Ondan sonra deyərdilər, olar ki, o da ehtiyatla. Qulur Xatib Rahimullah buyurur ki, şəriyyət əşyaları dörd əsas sənəndə qurulur. Ən birinci Allahın kitabı, yəni Allahın kitabı barədə elmin olmalıdır və Allahın kitabına aid elmlərini bilməlisən. Muhakkəm olması şəbih və umumla xüsus, mutlar, müfəssər, mənat, xalansıq. Həmçinin ikinci növüzdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu bilmək onun sözlərinin əməllərini bilmək, hədislərin mövlərin, sənizliyin və zəifin bilmək və buna aid elmi bilmək, həmçinin üçüncü növ isə sələfi sözlərini bilmək, onları cəm etmək, onların şübhasını bilmək, həmçinin də dördüncü isə e, qiyaslarda elmi olmalıdır və əgər belə elmi yoxsa, kütva da edilməzsən. Ona görə Şafi Rəhməlullah buyurur ki, heç kəsə halal olmaz bir şeydə kütva etsin. Əgər bir kişi Peyğəmbər Allah Subhanahu kitabının nəqsman suymaq və mutşarihi və nazlı olmanın səbəbləri Məkkə və Mədinənin surələri Nazlar Məkkədə, Nazlar Mədinədə və həmçinin məqsədi, təşkili bir məsələ və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədislərin bir məsələ, ona da aid nəfsindən çox, ona aid evləri bir məsələ, həmçinin ərəb dili yaxşı bir məsələ, şeiri və s. nə ehtiyac var elmə, tətvar danışmağa, əgər belə şeylər olmasa, heç fetva vermək mümkün deyil. Və bunu Xatib Rəhmullah, Xatib və Mütəvəqqi və həmçinin Mütəvəqqi və həmçinin Mətnəni ilə anılması insanla qeyd edir. Həmçinin məsələn müsəlmanlar biz görürük İmam Əhməddən. İmam Əhməddən soruşdular, nə lazımdır kişiyə ki, özün fətva əlindən görsün? İmam Əhməd dedi ki, o yerək alim ola, Peyğəmbər sahasının yoluna, Quran-ı Şərmən bilmişdir, sonra Peyğəmbər sahasının yolunu bilməlidir, sonra hədisdə alimdə ilməni bilməlidir, səhiyyətlərini bilməlidir. Və bir də soruşdular ki, manan məzdahanı oğlunan. Dedilər ki, əgər bir kişi 100 min dənə hədisi bilirsə, o fitva verə bilər. Dedi, yox. Dedi, 200 min. Dedi, yox. Dedi, 300 min. Dedi, yox. Dedi, 400 min. Dedi, yox. Dedi, 500, 500 min. Dedi, indi istəyər, istəyərəm, eyləsməz. İndi nə baş gedirəm fitva verməyə. که سبحان Allah nə qədər olan çevirdə elə qeyd iman əmrin sözü yer almadığın və həmçin başqa kitablarda və həmçin istər sələfə fikir veririk, baxmayaraq bu cür alimlər var idi, bu cür bütün e, şəhslər, təfbatun var idi, vallahi ki, Allahdan qorxurdular, yenə özlərini göstərmirdilər, yenə tələbmirdilər, görürük, Qara Rəhməllah deyir ki, 300 sənə Bədir əhlində döyüşəni gözləyən sahabələri Əgər bir şey soruşurdu birindən göndərir doğrusunun üstünə. Gedir qonşu yana göndərir doğrusunun üstünə. Heç bir özü çalışmırdı. Allah doğrusu var idi. Tavazışallıq və s. Ona görə Şahri Rəhmullah buyurur. Şahri Rəhmullah buyurur. İbn-i Uyeynədən danışır. Deyir ki, Subhanallah, onu kimi alimən görmədim. Ola ki, ən susa və ən susa onu kimi sakit adam görmədim. Bax, mənə necə alim deyamin idi. Ola ki, Şahri deyir ki, onu kimi sakit adam görmədim. Və İbn-i Uyeynə Usikir Şahınullah deyir ki, o alim odur ki, ən bilən insan odur ki, fətva verə bilər, dolayısın, çox vaxt susur, çox vaxt sakit olaraq özü göstərməz. Dolayısın, ən cahil insan odur ki, heç nə bilmir bu başlayıb sual edilər. Həmçin, məsələn, müsəlmanlar, imamlar üçün, imamlar üçün görürük biz, o şeylər soruşanda ki, sələflər deyilər ki, imamlar üçün bir sual soruşanda, özünü cənnətlə cəhənnəmin arasında çirikdirirdi. Çünki məsuliyyət daşıyırdı. Qorxurdu Allah Taala'dan cavab verəndə, həmçinin onların <clears throat> həmçinin onların ehtiyat yolundan olmayan məsələlər barədə cavab da verməzlər. Ona görə də İbn-i Səbir Rəxullah deyir ki, o vaxt soruşanda bir sual, deyir ki, o şey olursən deyə, əgər olmayıbsa soruşma, olandan sonra deyərsən. Bunlar hamısı göstərir ki, Allah təqva idi ehtiyat ediblər, artıq şey danışmırlar, olan şey cavab ediblər və sonra. Həmçinin baxır həyatlarına tərəfin görürük ki, bilmirəm, bilmirəm, çox istədənlər bu sözü. Ona görə Şahid Rəhmullah, Şahid Rəhmullah o vaxt sual verirdilər, deyərdi ki, bilmirəm. Hətta bir gün dedilər ki, uzanmırsan, İraqın səfinisən, İraqın alimisən, amma çox vaxt deyirsən ki, bilmirəm, Subhanallah, Şahid Rəhmullah, Mələklər utanmadı. Mən haqq üçün utanım. Mələklər deyəndə, mələklər dedi ki, Subhanəkə la ilmələnə illə mə əlləmfənə. Bəqərə surası 32-ci ayə. Mələklər utanmadı demək ki, ya Rabbi, sən bizə öyrətimizdən başqa bir heç nə bilmirik. Mən ne üçün utanım? Və həmçinin Əbu Nəyin Rəhəmullah deyir ki, Maliki ibn Ənəsdən çox vaxt o ki, deyir ki, mən bilmirəm, bilmirəm. Malik ibn Ənəs kimi deyən çox görmədim, böyük alim. Həmçinin, əgər xəta aləysə ilə xəta Allahdan dönərsə və həmçinin Müslüm insanlar belə məsələlər çox sələfinə yaxınla hətta sahabələrin, o görə İmam Ali radiyallahu Onlar katılan mənifası. Gələndə ki, gördü ki, Meksika bir vəz edir. Və dedi ki, nə sınav çıxı istən dedi yox, bilə salat oldum. Ona görə biz görürük, bunlardan hansından və s. sələflər, ümumiyyət və alimlər necə ehtiyat edirlər, təsəvvür də bilməyənlər necə ehtiyat edilməzlər bilməyənlər necə ehtiyatlı olmalıdırlar. Və necə alimlərə tutunmaq lazımdır, alimlərdən uzaq düşməklə necə bəlalar gözləyir insanı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve buyurur ki, Allah subhanətə ilə elmi, elmi qəbd eləmək, elmi aparmaq sadəcə alimlərə aparar, alimlərin aparmağına elm gedər. Ona görə mən həmçinə hədisdə davam edeyim və əgər alimlər qalmaqdan insanlar neyəyən özlərinə baxçılar seçərlər cahil və onlar da fitva verər elmsiz və özləri də zəlavətə düşən həmçin hamansız zəlavətə durarlar. Bu hali müslim rivayət edir. Ona görə fikir versən, alimlərdən uzaq düşmək necə zəlavətdir, necə təhlükədir, ona görə İbn Sina Rəsulullah buyurur. Deyir ki, baxın, bu din üçün elimiz, e, bu din, e, bu el üçün dinimizdir. Və baxın, kimdən götürürsünüz elimizi? Ona görə sələflərdən Muhazla və İmam Malik deyir ki, rəhməlullah, deyir ki, 70 sənə alim, Malik, yəni İmam Malik deyir ki, 70 dənə alimlərə şəhadət getir, getirəndən sonra mən başladım kütbar eləməyə. Yəni, mənə ikafir eləndən sonra, normal gün vaxtında 70 alim, 70 alim mənə ikafir eləndən sonra mən başladım öz rəyini bilməyə başladım. Başladım kütbar eləməyə. Və hə. fikir verirsən, bax, bu özür məsuliyyət, bu hələm bir təkva, hələm təyəmində, daxtamaz, namaz, ayır və başqa məsələlərində hökum, insan dinlə çıxatmaq, insan şahsı demək, münasib demək və s. Nə ki, insanları, həmçinin bütün cəmiyyətləri və s. Onu görürsə, onun istəyir, səqiqidir, müstəl ki, yoluna uzaqdır və necə o insan təhlükədədir. Lakin xəbər yoxdur, şeytan ona bəhlədir, lakin o yoldur. Bəhlədir. Var hələ dəstlər, şeytani dəstlər. Bilə alim lazımdır, alim axsaqlıq, bəzi ki, haqq əhli, bizibələr, Gör ki, bu arada bir dənə ələf var və s. olarsa, lakin başqa zındıqların da var, zındıqlar özləri. Yəni, heç nə, nə şəriyyət, nə Allahın hükmə, hələ Allahın hükmü olanlar özlərini qardaşlar. Və deyəndə özlərindən, ey İslamlar, özlərinə elə ki, duraqlarırlar. Subhanallah ki, tamamlı görürlər. Ona görə, bax ki, tutmaq elə. Hələ bu daxtanada təmirdə deyil. Və tüstərdə hökmdə. Necə? İnsanlar birindən çıxmaq, çıxmaq elə. Ona görə insan gəlir Allahdan. O adam hələ danışır belə, o hələ başa düşür, İslam nədir? Hələ Fərəl Allah qorxusu yoxsa onda. Məgər Allah qorxusu olana, ehtiyatlı olaraq, bilən nə danışır, fikir verər. Amma təqva isə səni deyir, alimlər təkrib məsələni. Həmçinin üçün alimlər deyirlər, alimlər baxırlar məsləhəyə, məqsədəyə və həmçinin başqa məsələlərə. Ona görə ehtiyatlı ol, Allahdan qol, bilmədiyi şey danışma, alimlik eləmə, bir kitab, iki kitab, on kitab, bir kitab oxuyandan sonra şeytan gəlir səni qıdırlayıb ki, ya, indi o bilirsən, bəsdir. Hə, indi fətva ver vaxtı artıq sən bilirsən, lazımdır özün lazımına, özün, özün ağınla, artıq özün oxuyu bilirsən, onları müsahilə eləmə. Bu şeytani yoldur. Və kimin düşmənləri inşallahın əlini şeytandır, istərəflər olur. Ehtiyatlı ol, bilmədiyi şey soruşkinə, xüsusən də məsələlər ağır, ağır, ağır məsələlər var, yüngül məsələlər. Olar ki, hamısı məsuliyyətlidir. Ona görə ehtiyatlı ol belə məsələlərdə Allah subhanətələ bizə işi faydalardan etsin. Allah subhanətələ sonunda hidayət verir, ya Rabbi. O müsəlmanlar çıxıqdır, ona çapar ver. Təşəkkürəm ki, müsəlman üçün Allah da ona qoru. Ya Rabbi, müsəlmanlara kömək ol. Qulən və əstəqullah, li və ləkum müsəl müslimin kuldən əstəqulu, innəhu qulur və qulur qasim. Elhamdülillah, vəqdə və salatu və salamu alə mən nəbiyyə bəqdə. Əmə bəqdə, İbədəllah, innəllahi yəqdür ləqdə və ihsən və itəzil qurba və yəmhəl fəhşə və mülkə və ləqdə والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون